Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Miq ju përshëndesim nga Radio Club FM në 100.4 Edhe nga ekrani i Club TV-së, unë jam Blendi Mirëmëngjes Blendi, unë jam Jeri Mirëmëngjes Blendi Mirëmëngjes Jeri, këzohen është Mirëmëngjesi, unë jam Olta Po, dhe Lori, sigurisht këtu Çdo ditë me ne nga ora 7 deri në orën 10 Miq të dashur në regjinë e Club TV-së Tani, uh, dita është e mbushur me informacione, me ngjarje, lajme e gjëra tjera. Megjithatë, ka qenë një humbje e bukur e kombëtares shqiptare mbrëm wow. në Genova. Mm. Humbi do të thënë. Humbi 1 me 0. 1 me 0 ndaj Italisë, por por ishte një ndeshje shumë e bukur. Sido që skuadra italiane ishte një skuadër eksperimentale, siç e quajnë ata. Mm -hmm. Por ishte një ndeshje e mrekullueshme, mendoj unë, dhe një festë futbolli, për cilën do flasim pak më vonë këtu. Ka pasur mm. njerëz uh, pa fund, shqiptarë pa fund në stadium. Kuptoj. Ai gjithçka shkoi mirë. Uh, deri në momentin kur njëri hyri në fushë me një flamur sepse donte që t'i vinte Cana një autograf në flamur, nuk e di e patë atë. S'e pashë, kam një flamur. O s'e pashë se unë ngaqë ngela i përmbytur rrugëve. Oj oj. Ky ishte. S'm kapi ajo përmbytje. Do të flasim edhe për përmbytjen e. Përmbytja E djeshme, po. Mm, mm. Është njëra nga shtatë uh, plagët që ndërkohë. Njëra nga shtatë mrekullitë e këtij vendi. Po gjithsesi, gjithë, po dëgjo, sepse në Genova ë uh, u luajt ndeshja edhe për një faktor bamirësie, ju duhet ta dini. Tam. Mm, Ka pasur përmbytje në Genova dhe për këtë arsye biletat që janë shitur do të shkojnë të gjitha ose paratë e grumbulluara nga biletat e shitura do të shkojnë të gjitha për të ndihmuar familjet që janë prekur nga përmbytjet mm -hmm. në këtë qytet. Edhe ndoshta ndoshta Zoti do të na jepte. Po po do të na jepte edhe një shenjë se ç'është. Të vogël, të vogël. Ta kupton. Se ja ku je ti sot, ç'të gjeti ty? Ja asgjë. Me ato tankun që ngeci. A ti ka një tank me qira fjala? Tank gjashta apo pesa? Pesa. Tank pesa. Pesa. Po, tank pesa. Mirë, uh, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, zyrtarisht i hapur edhe për sot. Blendi Jeri Altini, Olta dhe Lori janë që të gjithë këtu. Në vitin 1893, në gazetën e New York World botohet suplementi i parë me ngjyra. Në vitin 1895, lapsi kimik patentohet nga Frederick Blaisdell. Në vitin 1917, erdhi në jetë politikanja indiane Indira Gandhi. Në vitin 1928, Revista Time për herë të parë në faqen kryesore nisi të paraqesë portrete. Perandori japonez Hirohito ishte subjekti i parë i saj. Në vitin 1942 erdhi në jetë stilisti amerikan Calvin Klein. Në vitin 1946 Afganistani, Islanda dhe Suedia i bashkohen Kombeve të Bashkuara. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e një, lindi në Konektikat aktorja amerikane Meg Ryan. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy, lindi në Los Angeles në Kaliforni aktorja amerikane Jodie Foster. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë, astronautët e Apollo dymbëdhjetë, Charles Conrad dhe Alan Bean, zbritën në hënë dhe u bënë njeriu i tretë dhe i katërt që kanë ecur mbi të. Në vitin 1969, Pele shënon golin e tij të 1000 në ndeshjen mes ekipeve Santos dhe Vasco. Pele luante për ekipin Santos, ku ndeshja përfundoi në favor të ekipit të tij me rezultatin 2-1. Në vitin 1970, Hafiz al-Assad merr pushtetin në Siri. Në vitin 1985, Bëhet fjalë për luftën e ftohtë. Në Gjenevë takohen për herë të parë presidenti amerikan Ronald Reagan dhe presidenti i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbaçov. Në vitin 1990, Pakti NATO dhe Pakti i Varshavës nënshkruajnë Traktatin e Mossulmimit. Në vitin 1997, në Iowa, Bobby McCaughey lindi septuplet, në rastin e dytë të njohur ku që të shtata bebet kanë lindur të gjalla. Këto janë bebet e para të cilat kanë mbijetuar të jenë të shtata deri në vitin 2007. Në vitin 1998, filluan thirrjet e dëshmive kundër presidentit amerikan Bill Clinton në lidhje me skandalin Lewinsky. Në vitin 1998, Vepra e Vincent van Gogh, Portrait of the Artist Without Beard, u shit në ankand për 71 milion dollarë. Në vitin 1999, Kina lëshon anijen e parë kozmike të quajtur Shenzhou. Në vitin 2005, u nda çmimi i nderit për presidentin e Kosovës, Dr. Ibrahim Rugovën, nga qyteti i New Yorkut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot është dita e flamurit në Brazil. Gjithashtu është dita ndërkombëtare e burrave në këto shtete. Australi, Kanada, Ganë, Hungari, Indi, Irlandë, Xhamajkë, Maltë, Singapor, Afrikën e Jugut, Mbretërinë e Bashkuar dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. This is Club FM 100.4. 7 e 10 minuta tani në klubin e mëngjesit me Blendin, Erin, Altinin, Olën edhe Lorin si çdo mëngjes tjetër. Miqtash, ju sapo dëgjuat edhe kalendarin historik për uh, Datën e sotme 19 nëntor 2014 ka sot. Mm -hmm. Faleminderit Eri, ndërkohë që dua të të jap edhe mundësinë për të na bërë atë që quhet uh, frymëzimi i ditës së sotme jepi. Sot është dita për të vlerësuar jetën tënde dhe çdo gjë të bukur që ju ka ndodhur deri tani. Hmm. Pra hidhni një vështrim në të kaluarën, mendoni gjërat më të bukura që ju kanë ndodhur dhe është dita për t'i vlerësuar të gjitha këto gjëra. Faleminderit. Uh, A mund ta them? Ide mrekullueshme. Grazie. Më pëlqeu shumë kjo shprehje. Kam gjetur diku në internet. Diku në internet më është dashur. U gjet kjo shprehje dhe ne e sollëm këtu. Nuk ishte një autor që të thoje, thuaj ishte nga ky. Mund të jetë një anonim. Ndoshta. Mm. Para mm. se të edukosh gjuhën, eduko zemrën tënde, sepse fjala buron nga zemra, pastaj del nga gjuha. Faleminderit. Jo, faleminderit ty. Edhe një herë tjetër. E dëgjova vërtet. S'e dëgjova mirë. Eduko zemrën para se të mm. edukosh gjuhën, se mund ta kesh gjuhën brisk për shembull, mm. në qoftë se ke zemrën qymyr. Apo jo. Sa të frikshme. Kjo është më keqja, jo po dua të them, s'e kisha me Altinin. Jo, bazë. Ai s'e ka. S'e ka zemrën qymyr përkundrazi. Jo, jo. Po kisha, a, a, a thotë këtë shprehje ajo apo? Nuk ndjek zemrën. Një zemër e lig për shembull, sado të bukur ta ketë gjuhën. Nuk mund të flasi. Jo, mund të flasi, po s'i ka s'i ka me po, kuptim. S'i ka të ndjera. S'i ka të ndjera, mm. bravo, do të jetë ndjer. Kurse pastaj kur e ke zemrën e bardhë, sado i thjeshtë që të jesh edhe i pashkollë, po themi i pagdhendur. Po, ndjesia pozitive. Fjalët që dalin janë të bardha, se ke zemrën e bardhë. Kështu e kuptova unë. Ëh. Ja ku e ke Oltën për shembull. Mm. Që i ka të dyja, edhe zemrën e bardhë edhe një barrë shkollë. Ma bën ma. Ma bën një kështu, tash që ju s'e shikoni dot, bën një kështu, ma bën, okay, mirë, dakor. Shkojmë tek muzika. Jessica Mauboy, miq të dashur këndon këngën I uh, can, I get, a moment? Po, can I get a moment? Është pyetje. Ajo kërkon një moment, le t'ia japim tani në klubin e mëngjesit, 7:12 minuta, data 19, ka pasur përmbytje Nëpër Shqipëri dje rrebeshe të jashtëzakonshme Flasim pak më vonë për këto Me rrezik mm, Ja ku vjen Jessica Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Ë uh, do ta ndaja diçka me juve që vjen nga ministria, ministria koreane për uh, punën, koreane jugore, jo mm -hmm. koreano mm -hmm. veriore, siç mm -hmm. raporton edhe Korea Herald ose Heraldi i Koresë ose lajmëtari i Koresë po ta përkthejmë çik uh, Shqip këtu. Uh, Diçka e çuditshme në lidhje, sepse kjo është ministria e cila merret me çështje që kanë të bëjnë me forcën punëtore në Kore. Mm -hmm. Dhe uh, njëri nga problemet të cilat ata kanë adresuar ka qenë femrat në vendin e punës. Po. Uh, disa nga këshillat që japin, uh, po themi zyrtarët koreanë në një Është është është prodhuar një lloj guide, një lloj mm -hmm. libri informacioni që ndihmon gratë se si të përballen me situata të ndryshme në vendin e punës, çfarë të thonë për gjëra të ndryshme si dhe kanë ka ngritur mhm. ca vetulla, kanë ngritur ca vetulla. Ë kam 4 apo 5 pika që e, janë ndër më pikante. Këtu për shembull njëra nga ato gjëra që ndodhin shpesh për femrat në vendin e punës është ajo që quhet ngacmimi seksual, mm -hmm. ku mhm. njëri nga kolegët ë um, ndoshta edhe një kolege fillon edhe bën ngacmon. Po, ngacmon seksualisht, i kërkon ndoshta favore seksuale etj. Mm -hmm. Ëm sipas guidës së Ministrisë së Punës së Koresë së Jugut, gjërat e vogla nuk duhen marrë shumë seriozisht. Nuk duhen marrë shumë seriozisht. Thuhet këtu uh, ndonjë shaka e vogël thonë ata rreth seksit, mm -hmm. duhet uh, duhet marrë si një shaka. Madje gjëja më e mirë është që shakasë t'i përgjigjesh me një shaka. Po, edhe ti të bësh një shaka seksuale. Domethënë që sa e thotë mm. uh, oh, Po mirë, varet nga personi Naomi Edhe ah, ti thua Naomi, Naomi Edhe ti thua, do t'i prekësh Me shaka A nuk do të dojë t'i prekë po. Edhe i mund të të vërstu Ose ti thoshe edhe, ti, edhe ti nuk bie më poshtë Kim po. Jong Edhe gjithçka mbaron me një të qeshur Që nga ta A sa e madhe që je Po ehm, Mbi martesën, çfarë të thoni Kur jeni një grua në punë Në mm. Korenë e Jugut Tam. Mm -hmm. Është vendi që na solli Samsungun. Po themi, ë, oh. uh, për shembull, uh, duhet të thoni, thonë ata mm. që nuk kam interes për martesë. Edhe nëse kam planifikuar në të ardhmen që do të martohem. Të martohem, nuk është diçka që e shikoj thotë në afat shkurtër. Puna është më e rëndësishme se sa martesa. Mm. Kjo është çfarë ministria këshillon që femrat të thonë përpara kolegëve. Mm -hmm. Ta mohojnë interesin që mund të kenë për martesë, sepse mund të mund të prishë punë. Pra kjo është një guidë si ta mbash vendin e punës. Tam. Si t'i si t'i forcosh si thua pozitat e tua në vendin e punës. Ç'u mm -hmm. thotë këtu? Edhe një herë tjetër, nuk kam interes të martohem, të paktën jo për një kohë të gjatë. Arsyeja thonë ata pse duhet ta thoni këtë, mm -hmm. është sepse shumë nga koleget e lënë punën mbas martesës. Kështu që ju nuk duhet ah, të dukeni si një potencial uh, për të lënë punën. Ju vetë duhet të dukeni këtë ide të pak. Po. Mbi të paturit e fëmijëve. Mm. Thonë ata, ë uh, diçka që një grua në Korenë e Jugut duhet të thotë në zyrë është kjo. Edhe pse unë kam një përgjegjësi për t'u bërë uh, një grua që rrit fëmijë, mm -hmm. Unë jam uh, shumë e vullnetshme që të punoj edhe mbasi të kem lindur fëmijën. Tam. Këtë duhet të thuash. Domethënë, thuaj që po po, do të lind, lëre, kështu, afat po gjatë po ose pa përcaktuar. Po se dihet që është një gënjeshtër. E kam një, e kam një, e kam një përgjegjësi që të bëj fëmijë, por, unë do punoj, Edhe mbasi të kem lindur fëmijën. Mm -hmm. Do vij këtu në punë edhe mbasi. Ideja pra nuk do të thuash. Nuk do të thuash jo punë. Se i tremb kolegët. Po, po. I tremb kolegët nëse nuk i pranon shakat seksuale, i tremb kolegët nëse nëse do të do martohesh, do martohesh ti. Po ne për çfarë të kemi marrë këtu në punë? Do të thuash se të martohesh ti? Do pas do bashkëjetoj do të thuash. Po. Një bashkëjetesë e vogël. S'jam nga ato goca për martesë, mund të po. thuash për shembull. Për edhe vendin, kafe për vendin e punës. Mm -hmm. Për vendin e punës, po. E, Do, edhe kafe përfshin gjithçka ja. edhe kafe apo çaj është vënë si shembull këtu. Mm -hmm. Do të thonë që ti të tregosh një gatishmëri. Po them po, gatishmëri është fjala, një gatishmëri për të bërë gjithçka. Mhm. Mm Unë jam gati për të bërë gjithçka, edhe kafe apo çaj. Mund të mund të shkelësh sy mbas kafes. Ke të sigurt vendin e punës. E ke shumë të sigurt. Jo, kështu, kështu si thua. Kuptohet. Si thua si në këtë mënyrë i vë gjoksin punës. I ke po, forcuar themelet e tua. Po, po. Mendoj që është edhe më e thjeshtë edhe, domethënë, për ata që duan një vend pune, se kur i shikon këto rregullat edhe vetë ndërgjegjësohesh edhe thua të paktën janë të shkruara. Po. Tani, këshilli kombëtar i grave në Korenë e Jugut i ka quajtur këto pika, po këto janë pika, pika mbi, po. i ka jo i ka quajtur të seksiste, uh, maskiliste, mbi është është seksiste nga ana e. Kush i ka shkruar këto? I ka shkruar ministria e punës dhe revizioniste. Po po po. Po jo jo, mos e ngatro me jo, me revizionizmin. Bësh e kam. Është jo, kjo që dora e një mashkulli që ka shkruar në ligj. Cila dorë? E djatha? Po shansi ka edhe e majta. Sigurisht, i ka shkruar shpejt e shpejt dhe me ritëm. Por, por, ëm, um, gjëja është këtu. Gjëja është këtu. Këshilli Kombëtar i Gruas në Korenë e Jugut thotë janë seksiste. Një një një punëdhënës nuk ka fare të drejtë ta pyesë një grua mbi planet mbi martesë apo mbi planet e shtatzanisë mm -hmm. së saj sepse është diçka private. Uh, Megjithatë, uh, thonë ata ministria çfarë po bën është duke inkurajuar, thotë diskriminimin ndaj grave nga ana e punëdhënësve. Ne nuk duhet të ndihemi fajtor për faktin që kemi lindur djem. Jo, e di që e di që për fatin po, tonë pra, të mirë, pikërisht, sepse ne prandaj po i themi këto, se ne jemi ne jemi uh, në anën tuaj. Ne ju mbështesim. Por, por nuk duhet të na bëni të ndihemi fajtor pse jemi djem. Tash, okay, ne nuk i kemi këto probleme. Sepse jemi meshkuj, e kuptoj këtë. Po edhe pa probleme prap nuk jeni. Pa probleme s'jemi. Po. Asnjëri nuk është perfekt. Absolutisht atë. Është pse s'flet ti, ku diun se po, çfarë do të gjërat e tjera. Mirë, a kthehemi pas pak klubin e mëngjesit miq të dashur me të tjera. Është James Bay tani Hold Back the River quhet uh, titulli i kësaj kënge. 7:25 minuta, jeni me klubin e mëngjesit, Club FM. Sot është e mërkurë, data 19 nëntor, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Yes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Jeri ka një histori për të na treguar tani. Do t'ju tregoj historinë e një vajze 20 vjeçare. Është studente e gjuhës angleze në Birmingham, por i ka mm. ndodhur diçka jo fort e hijshme. Çfarë ka ndodhur asaj? Ka marrë një telefonatë nga miku më i mirë i nënës së saj ku i thotë që Të hanë një drekë bashkë. E, jo, jo, fotografi. My mama's best friend called me. Dhe i cili e ka lajmëruar vajzën 20 vjeçare me emrin Grace Mary, që ka parë fotot e saj në një profil website në internet, por që ishte faqe pornografike. Vajza nuk e dinte, madje nëna e saj aq shumë ishte irrituar sa nuk donte më të flit, të komunikonte me vajzën e saj 20 vjeçare duke menduar se ajo e kishte bërë qëllimisht mm -hmm. dhe merrej dhe me këtë lloj uh, gjëje ndërkohë që ishte në shkollë, por vajza uh, ka la, ka lajmëruar dhe e ka bërë publike të gjithë historinë e saj duke thënë që unë nuk kam bërë diçka të tillë, nuk jam pjesëtare e një faqe pornografike, por pikërisht kjo faqe uh, ku ndodhen fotografitë e mia dhe i kanë kamufluar, mm. përveç se kanë marrë imazhin e kësaj, e kanë bërë dhe në pozicione uh, jo fort jo të hijshme, kuptohet, dhe i ka hedhur në gjyq. Por kuptohet kur unë uh, lexova mbi historinë e kësaj vajze, pashë në të njëjtin vend dhe pikërisht në këtë shkollë ku vajza studion, në vitin 2010 ka ndodhur e njëjta ngjarje, me një vajzë tjetër e cila për 3 vjet ka luftuar në gjykatë po. dhe ka arritur më në fund që t'ia dali mbanë ajo në një shkollë në të njëjtën shkollë po po ç'është por... ç'është shkolla këtu nuk e di nëse ka një lidhje shkolla siç është për shembull Petronin me këto lloj ngjarjesh por është rasti i dytë që ndodh pikërisht në të njëjtin vend Ndoshta ndonjë njeri që shkon tek ajo shkollë. Ndoshta është një nga studentët, por kjo nuk dihet akoma. Ka mundësi të jetë ndonjë pisat. Ndërkohë që Grace uh, ka lënë autoritetet që të merren me me këtë lloj ngjarje. Domethënë ajo që mund ndodhi, ne sa po thonë, ia kanë marrë nga Facebooku fotografi. Po shoh, pra. në Facebook kemi foto të gjithë me po, atë. Po, ajo prandaj e bëri. Ti s'e di, e zon merr një të Oltës, një të Jerit, një timen, edhe dikush tjetër për shembull bën uh, bën një montazh, mm. edhe edhe ça ndodh pastaj që çfarë bëjmë? Bëjmë një set fotografish. Po pra, bëjmë një set fotografish. Mund t'i përdorësh ato për lloj-lloj, ku di unë se çfarë. Mund të jetë një website në Rusi për shembull. Unë nuk do hyj kurrë atje, edhe unë dal atje një gjahtar me çifte. Po. E kupton, a ku di unë se çfarë. Kjo është mirë, por mund dalësh. Olta për shembull del mbretëresha e Francës. Ata po them mbretëresha. Wow, Altin. Po ideja ishte këtu, domethënë, ishte mamaja e vajzës, shoku i mamasë, i cili po shikonte porno, Dhe pa dashje, pa foton e saj. Pa fotot e Grace. Se s'u mor njeri me këtë burrin. Ti që duhet të hulumtë kaq shumë. Po si s'u mor njeri pse po ty për çfarë të kemi ne këtu? Qëlloj. Mund të qëlloj edhe ty Altini. Unë Asol. Për asnjë çast nuk nuk mendoja se do të shpëtonte ty fakti që ai kishte parë Grace. Oh my god. Të parë tek Grace e bëri publik të gjithë lajmin duke i vënë në dijeni edhe njerëzit e tjerë që nëpërmjet Facebookut të tyre kushdo qoftë që ka mendime jo të mira mund të marrë fotot e tyre dhe t'i keqpërdorë ato më pas. Po pra, këto janë foto që ne i vëmë në Facebook tani. Po, të gjithë ne kemi. Ajo një CTRL save do, diku, dikush e bën atë foton dhe sa faqe ka interneti me miliona e miliona me miliona, hajde ti ta dish se kush po përdor foton tënde dhe për çfarë. Është e vërtetë. Apo jo. Mhm. Mm po jam i sigurt që nga e di ti Altin jo. që vajzat që shikon ti nëpër faqe janë atje me dëshirën e tyre. Po, po, edhe këtë. Këtë s'e kam menduar asnjëherë ke të drejtë. Mund ta vrasësh mendjen për këtë. Ta mendosh, ndoshta ajo është një studente diku. Ndoshta ajo ka emrin Grace dhe s'e di fare. S'është në dijeni. Okej. Kjo do më bëjë të heq dorë nga këto faqe. Okej, ehm, miq të dashur. Është për është për kërkim shkencor. Ë, ehm, jemi gati? Gremitirat. Kujdes, është një fjalë shqipe. Nëse i rivendosni gërmat, do të formoni një fjalë me kuptim G R E M I T I R A T. G R E M I T I R A T. Gremitirat. Mhm. Gremitirat. Asnjë ide s'kam. Uh, Fatmirësisht Asola s'po flet për momentin. Edhe Olta është ngrirë. S'kam asnjë ide. Që i ndodh rrallë herë. Gremitirat Olta. Gremitirat. Kujdes. 069 2070222 069 2070222 për t'i dhënë zgjidhje kësaj anagrame në ditën e sotme në klubin e mëngjesit. Le të shohim nëse do t'ia dilni, nëse ia dilni 069 2070222 është numri i telefonit. feels like I'm breathing through a straw. Whenever I try to breathe hard, it hurts. I want to make the most out of my life and have as much fun as I possibly can, and my biggest fear is not being able to do that. Ciao, ciao, ciao. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, ë? Gjithë mirë? Mirë, mirë mëngjes. Ia kemi uh, ia kemi kaluar bukur dje me kombëtaren. ë uh, Miq të dashur në Itali kanë luajtur dhe 1-0 ka dalë ë uh, ndeshja midis uh, Italisë dhe Shqipërisë, një ndeshje miqësore. Dhe ishte Një ndeshje shumë e bukur, siç e ka konsideruar edhe gazeta uh, La Gazzetta dello Sport, mm -hmm. uh, shumë të civilizuar, uh, një festë futbolli dhe tifozët e lojtarët shqiptarë kanë, si thua, kanë fituar ca pikë edhe me publikun. Dhe në Itali ka qenë ka qenë një gjë me të vërtetë e bukur. Mua më pëlqeu shumë ndeshja. Ëm um, Ishte ishte dhe ai tipi pasaj që hyri në fushë në një moment të caktuar, nuk e di nëse e vutë re atë, po ja ku e kanë nxjerrë këtu Gazzetta dello Sport, uh, Ishte momenti atje kur uh, dikush kishte një flamur. Mhm. Mm të kuq, të cilin flamur të kuq donte që Cana t'ia firmoste. Gjatë gjatë ndeshjes, gjatë ndeshjes. Nuk mund të priste për shembull pas ndeshjes ta ta firmoste flamurin, jo, e donte, e donte gjatë ndeshjes. Kështu që ka gjetur një moment kur ndeshja ishte duke u luajtur, duke u luajtur edhe ka hyrë, ka hyrë tipi në fushë Olcana. Edhe është ulur tek këmbët e Canës po për uh, për ta për ta pasur të firmosur atë. Po si ka mundësi që e kanë lejuar deri në fushë? Po nuk e kanë lejuar, Olta është ka kaluar. Siç thoshin uh, siç thoshin edhe komentatorët italianë ishte uh, pushtuesi i fushës më i qetë dhe më si thua paqësor në mm. historinë e futbollit. Madje kur ka dalë nga nga fusha, ka bërë edhe një kështu qepalla me ata rojet e stadiumit atje. Edhe e gjitha ka shkuar shumë mirë. Por gjithsesi uh, një kontrast i madh me atë që ishte ndeshja në Serbi në Beograd në lidhje me ndeshjet e kombëtares. Kështu, mhm. ëm mm -hmm. um, ia kanë kaluar mirë shqiptarët e edhe një tjetër pastaj që ka hyrë në fushë pak më vonë. Po, u bënë u bënë dy, po u bë rrugë, filluan që të puthen me njëri-tjetrin, domethënë. Por këta shqiptarët e Italisë Ej, çuna ragazzi. Ej, çuna. Ej, çuna na lini, na lini. Po kishte më shumë thotë, e thotë Gazzetta dello Sport, thotë. Po po. Ja ka dhe koment. I ka futur një të puthur uh, me, me thon, a goli thot me lap, por oh, uh, po. Po ja i treti, ja i treti. Treti. Ky s'ka as ngjyrat e kombëtares, është Ky do thjesht të puthi Lilën me tan. Oh, ja, do të puthi kapitenin çuna. Ehm, ideja është që mund ta kishim bërë këtë. Kjo është pjesa, është pjesa e dytë e lojës, minuta 32. Kënaqësi shumë e madhe, domethënë, dhe e, e, e kanë marrë me sportivitet po, italianët. Megjithatë, kjo ishte dhuruan shumë dashuri, ëh, po. dhe. A dhuruan shumë dashuri ieri, okay, shumë dashuri, shumë dashuri, po lëri të po. luajnë futboll. Nuk janë përmbajtur dot. Nuk hyhet në fushë as as për puthje. Ai këta ndoshta kanë dashur të bëjnë të bëjnë si thua një kontrast se vinin serbët, po vinin me stola kokës. Mm. Kurse këta vinin vetëm me me puthje dhe me dashuri. Por që nuk hyhet në fushë edhe kjo është e gjitha. Mm. Pikë mbaroi. Por e kam e kam vlerësuar pozitivisht, ndeshja ka qenë shumë e bukur uh, midis Shqipërisë dhe Italisë. Tani ne do të kemi një pyetje nga Prit Prit se e din në klubin e mëngjesit, miq të dashur përpara se të shkojmë tek muzika, e ka lidhje pikërisht me këtë temë tek e cila qëndruam. Tani në fund ndeshjen uh, midis Italisë dhe Shqipërisë, miqësorja dje që u zhvillua në qytetin e Xhenovas. Pyetja për ju është kush shënoi golin për Italinë? Kujdes pra. Kush shënoi golin me zemër për Italinë? 0692722 duam uh, mbiemrin e lojtarit, doni emër mbiemër, po doni s'ka problem, por zakonisht me mbiemra u referohemi. Për t'i dhënë asaj kuptim sërish nëse ia dilni 069 20 70 222, ndërkohë i njëjtë është numri edhe për uh, emrin e atij që shënoi golin në portën e Shqipërisë, edhe pse me thënë të drejtën ka pasur një devijim me kokë nga Salihi, goli i është quajtur këtij lojtari italian. She's been a bad bad girl now. She wants to try it all. Ora është në 7:50 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë të mërkur sa më të bukur dhe të mbarë kudo të ndodheni. Ai që do të thoshë mm. unë, ha, më thuaj. Jo, doja të pyesja Oltën nëse kemi një fitues në lidhje me kuicin e parë. Ah, më Olta, më Olta. Po, e kemi. Na thuaj. Allora, Olta. Jepi. Është Raif dhe ka thënë Okaka. Okaka. Bravo. Fiton dy bileta për në Cineplexx. Okaka, ka pasur një devijim me kokë të Salihit atje, por goli i është quajtur Okakës. Ishte goli i Okakës, thjesht Salihi ka prekur, ndoshta devijuar aq sa duhej për ta çuar në rrjetë. Por, siç funksionon në këto raste, zyrtarisht goli është i Okakës. Kështu është njohur, jo si autogol i Salihit. Atëherë, kam shkruar fjalën botë në një copë letër këtu. Bot, nuk është fjalë B O T. Mhm. Sepse të gjitha përgjigjet e sakta në kuicin me seri që do të kemi sot nisin me, me botë. Botë. Nisin okay. me botë. Kështu që kjo është e paradhënë. Përgjigjet e sakta nisin me botë. Mhm. Mm Dhe ne nisim kuicin tonë tani. Miq të dashur. Um, në fillim fare ju pyesim për uh, Jostein Gaarder Në fakt librin e shkruajtur nga shkrimtari norvegjez Jostein Gaarder, mm -hmm. i cili u bë një best seller mbarëbotëror. Shkruajtur në vitin 1991, ky libër nga norvegjezi Jostein Gaarder, mm -hmm. kërkojmë titullin shqip të këtij libri, është botuar dhe popullor, mjaft popullor edhe në Shqipëri, por një best seller në mbarë botën, në 95-ën ishte libri më i shitur në mbarë botën. Mhm. Mm Cili është libri nga Jostein Gaarder që nis me botë? 0-6-19-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkroni dhe emrin për të qenë fitues 0-6-19-27-12-2 0-6-19-27-12-2 Ndërkohë ka uh, shqetësime nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me një uh, mjet hapësinor që Rusia ka lëshuar këtë vit, i cili njihet si objekti 2014-28E. Mm -hmm. Ky në fillim fare u mendua se ishte thjesht një satelit. Mbeturina, uh, nga ato që quhen mbeturina të hapësirës. Mm -hmm. Pyet Sandra Bullock dhe George Clooney se çfarë janë mbeturinat hapësinore, ato që vijnë vërdallën me shpejtësi atje tek uh, Gravity. Mm -hmm. Por, por uh, është vënë re që uh, më pas një konkluzion tjetër ka qenë se ndoshta ndoshta është një mjet i cili shërben për të riparuar ë uh, si thua satelitët rusë në hapësirë, por tani, siç po thotë Patricia Lewis, uh, që është njëra nga ekspertet amerikane që po merret me këtë çështje, mm -hmm. mund të jetë thotë ajo një vrasës satelitësh. Oh. Vrasës uh, me fjalë të tjera, mund të jetë një objekt i cili shkon dhe me po themi plumba kibernetikë mm -hmm. godet satelitë të ndryshëm të të tjerëve që janë në hapësirë. Duke uh, u prishur atyre sinjalin, transmetimin, mm -hmm. jo me goditje fizike, por me goditje, goditje po themi kibernetike. Mhm. Kështu mm -hmm. që uh, të shqetësuar janë duke ndjekur amerikanët uh, të gjithë veprimtarinë e këtij mjeti hapësinor të njohur nga ta, për shkak se nuk dihet se ç'emër i kanë vënë rusët, nuk e dinë. Në vetorin hapësinor. Në fillim, jo, menduan që ishte mbeturinë. Të njohur nga ata si objekti 2014 28 e 2014 28 e, që nuk është nga sa duket mbeturinë hapësinore, por po, po lëviz satelit. Edhe mund të jetë thonë ata një vrasës satelitësh, ë uh, që do të thotë se lufta e ftohtë ka kaluar në një formë ose po ringjallet ajo që njihej dikur si në një formë në një formë tjetër, në një formë qiellore, mund të themi lufta e yjeve, po ja mm. thashë. Po gjithsesi. Okej, okay, mirë, uh, kemi një fitues tjetër? Jo. Jo, jo akoma jo. Okej, okay, në rregull. Wow. Miq të dashur, mbetemi këtu. Uh, kërkojmë një përgjigje të saktë e cila nis me bot. Është një libër nga Jostein Gaarder, shkrimtari norvegjez i cili ka qenë në vitin 1995 edhe libri më i shitur në botë në titullin e vet në përkthimin shqip, nis me mhm. BOT. BOT janë gërmat e para, ndërkohë që anagrama për ditën e sotme është, është Gremitirat. Gremitirat. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy Do të largohemi tani, shkojmë tek muzika kur të kthehemi këtu në klubin e mëngjesit, kemi për të pasur të tjera gjëra nga vendi dhe bota. Është koha tani për të dëgjuar Bomfunk MCs. Kjo është Freestyler, njëra nga ato këngët që ta bën mishin kokërr, po kur uh, ke nevojë për energjitë e mëngjesit. Check it, check it. Freestyler. Okej, okay, kthehemi pas pak. Klubi i mëngjesit. Club FM 104 Blendi Jeri, Altini Olsa, Lori gjithashtu janë këtu me ju si çdo ditë tjetër. Ne ju përshëndesim fort nga radio dhe ju urojmë një ditë këndshme. Do t'ja vëmë edhe fitoren e atij që ka zgjidhur anagramën e ditës sotme. Në fakt, në fakt është tregimtari, tregimtari. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Zeneli 220 i mbaron numri. Të lum Zenel. Bravo Zenel. Bravo. Të lum Zenel. është tregimtari, është anagrama për ditën e sotme. Ka fituar orën nga Mishtan tek Primi Moçi, dyqani i tyre ndodhet tek rruga Abdyl Frashëri, Abdyl Frashëri, pranë librit universitar këtu në kryeqytet, dhe kanë një dyqan fantastik me uh, orë shumë të mira për dhurata. Ndërkohë, Altini ka gati edhe atë që është loja jonë miq të dashur me zërin e përgjuar për ditën e sotme, do ta dëgjojmë tani Dhe do të shohim nëse ju do të arrini dot të zbuloni se kujt i përket ky zë, si gjithmonë numri i telefonit është 069 20 70 22, shpejtësia vlerësohet në klubin e mëngjesit. Ndaj dëgjojeni këtë personazh dhe mundohuni të identifikoni se kush është. Sepse nuk ka debat, unë kam parë panaire në gjithë botën, nuk ka panair, nuk ka panair pa debat, pa promovime dhe pa pjesëmarrje të këtyre njerëzve që po themi mm. shumë mirë që blejnë, absolutisht dhe ne jemi shumë të kënaqur. Oh, kush mund të jetë? Kush mund të jetë? Është e vështirë sepse zëri është gati 200% ndryshe. Është 200% ndryshe po ta dini një zë. Po, personi është i njohur? Është i njohur dhe ne e kemi pasur në studio. Ka lidhje me letërsinë. Ka lidhje me librat do të. Ka lidhje me librat një person. Që mos japim më shumë. Që ka lidhje me librat miq të dashur që thotë se panairit i mungojnë debatet e tjera e tjera. Megjithatë, ë zoti Ymeri kam përshtypjen unë njëri nga organizatorët e panairit, uh, kishte shkruar ose dhënë një intervistë tek uh, Mapoja që thoshte ky nuk është një panair uh, me këngë me valle, është një panair uh, për shitje librash. Ëh, mm -hmm. uh, kaq, domethënë. Kështu që mos pretendoni as uh, asgjë përveç se shitje librash. Kjo është ideja. Dhe e, më pëlqeu shumë se si ishte përgjigjur pyetjes çfarë risi sjell ky panair shumë risi tha shumë tituj të rinj. Oh. Po. Që janë në librari çdo ditë të vitit gjithsesi, kështu që ishte uh, në fakt Kam përshtypjen unë një kështu. S'përgjigjet drejt, po gjithsesi. Okej, okay, uh, nuk i pranojnë kritikat këtu. Kritikat shihen si sulme, në qoftë se ti kritikon panairin dikujt, ai thotë e kam armik vlla, po kritikon, po, sepse kritika mund të ishte edhe konstruktive, po kam përshtypjen janë janë një brez uh, i mbrujtur me atë kulturën, me... kulturën uh, socrealiste që s'pranon as as kritika as gjë. Jo të kemi ne këngë edhe valle, sikur tha njëri që të po, po. hedhin valle atje. Jo bëjmë disco disco partizanin panair. Po ideja ishte që mund të kishte ca biseda ca gjëra. Disco disco. Mbi libra. Uh, uh, uh. Ja. Edhe edhe shumë njerëz pastaj kanë kritikuar uh, komercializimin e panairit përmes mediave që s'ka të bëjë fare me organizatorët e panairit, por ka të bëjë me me mediat pastaj që shesin uh, shesin libra dhe kjo ku diun tani. Nëse uh, E lëm këtë? E lëm. E lëm, e lëm se s'është gjë. Ë plus që kaloi. Po, po, po plus që mbaroj këtë të them. Ë e dëgjojmë edhe një herë. Kush mund të jetë ky person që kritikon Panairin dhe si guxon? Sepse nuk ka debat, unë kam parë panaire në gjithë botën, nuk ka panair, nuk ka panair pa debat, pa promovime dhe pa pjesëmarrjen e këtyre njerëzve që po themi shumë ish blejnë, absolutisht dhe ne jemi shumë të kënaqur. Okej. Okay. Jemi shumë të kënaqur, shumë mirë që blen. Ë, uh, çuna dhe goca. Kush është ky? Kjo, kjo. vajzë. Mm. Kjo grua ndoshta nuk e di, uh, s'e kam idenë se kush mund të jetë. Altini thotë se zëri ka ndryshuar së tepërmi, kështu që kujdes mund të jetë mund të jetë një nga ato. Ka vendim Altini. Shëndet, një gur graniti për të për të përplasur kokën sot. Ndërkohë, Olta, ë uh, po. mund na thuash se kush ka gjetur përgjigjen e saktë të pyetjes time të parë sot nga kuici me seri miq të dashur, dua t'ju them se të gjithë përgjigjet e sakta nisin me B O T. B O T. Tre gërmat e para të përgjigjes saktë janë gjithmonë B O T. Bo ndryshojnë. Ndërkohë është Iliri dhe ka thënë Bota e Sofisë. Bota e Sofisë. Bota e Sofisë. Bravo Ilir. Bravo. Fiton dy bileta për në Cineplex. Ndërkohë kam edhe fituesin e këngës ditës 733 i mbaron numri Flogertës dhe fiton një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Çfarë ka thënë? Çfarë ka thënë? Kënga e ditës. Kënga e ditës. Kënga e ditës. O ishte kjo kënga që e dëgjuam, Superhero mm. Learns to Fly. Mirë, um, ndërkohë dua të bëjmë një tjetër nga Prit, Prit se e di. Kjo është nga lajme, do ta mbaj shumë shkurt sepse është koha për muzikë miq të dashur. Marlis vjen tani me Stand, Stand by, by you.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 FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s, ne duam t'ju përshëndesim e t'ju urojmë ditë fantastike. Ë, uh, Jeri ka një tjetër histori për ta treguar në këto momente, por para se të shkojmë tek Jeri, Jeri më mm -hmm, fal. Uh, duhet që të bëjmë edhe pyetjen tjetër nga prit prit se e di, ja, dhe pyetjen tjetër nga ë uh, kuici me seri që kemi për ditën e sotme sepse njerëzit janë të etur, kemi bileta për të dhënë miq të dashur për shfaqjet në Cineplex të filmave, kemi gjithashtu për uh, teatrin eksperimental kujt, kujtim Spahivogli, shfaqjen e së shtunës dhe të dielës në mbrëmje, janë uh, komedia uh, Shiko kush erdhi dhe janë dhe dy shfaqje për fëmijë të tjerë. Janë dy shfaqje për fëmijë. Okej, okay, shumë mirë. Atëherë, do të japim përgjigjet. Po, japim me përgjigjet. Atëherë do të japim dy bileta për në teatr për të dielën për komedinë Shiko kush erdhi ë Herionit, Herion Topullit. Herion me h. Po, po. pasi ka thënë kryeministri është në Kuvajt. Kryeministri është në Kuvajt, kjo është e saktë, është në një vizitë dy ditore, dy ditore, vizitë zyrtare dy ditore në Kuvajt. Me krerët e lartë. Themi që sot të gdhihet në Kuvajt. Mm -hmm. Okej, okay, se ka shkuar dje. Okej. Okay. Ëm mm -hmm. um, tani, ë uh, Kjo ishte e vetmja? Po. S'kemi ndonjë jo, quiz jo, aktiv. Jo, jo. Atëherë nisim me Kemi. prit prit se e di. Mhm. Okej. Mm -hmm. Okay. Është bërë një korrigjim i vogël në buxhetin e këtij institucioni, pasi kreu i këtij institucioni është ankuar që nuk ka fonde të mjaftueshme dhe janë shtuar dhe 8 milionë lekë të reja për organizime festash. Mm -hmm. Që që do të ketë më shumë festa uh, në këtë institucion. është ankuar për mungesë në buxhet dhe është bërë një korrigjim, janë shtuar dhe 8 milion lekë të reja këtij institucioni për organizime të ndryshme, fe, po jo vetëm festa, po sigurisht edhe pritje ku di unë se çfarë gjëra mund të ketë për cilin institucion bëhet fjalë kjo është nga lajmet 069 20 70 222 069 20 70 222 le të shohim se sa të vëmendshëm jeni me gjërat që ndodhin Jeri, fjala për ty. Do t'ju tregoj historinë e një vajze, është shumë e vogël, është vetëm 5 muajshe. Una piccola ragazza. Në Londër. italianët. Mm. e ka emrin Romani Rose Roland. Si ka? Romani Rose Roland. Romani. Romani. Ka një emër të veçantë. Shumë bukur, po. Dhe Pinkish. është cilësuar si bebja më me fat në botë. E pse? Ma për kjo ka nënën e saj që është shumë e re në moshë, mm -hmm. 20 vjeç është Whitney Roland dhe Bravo, nëna. dy gjyshrit që i kanë lënë të gjithë pasurinë e tyre. Ah. Dhe vajza jeton në një luks të jashtëzakonshëm edhe pse është vetëm 5 muajshe. Le të shohim se si jeton. Uh, unë po përmend uh. disa uh. nga gjërat që ajo ka në dhomën e saj që duhet thënë që është gjigante. mm -hmm. vetëm ora Rolex që ajo ka Blendi në është dorën. kushton 2800 dollar. Oh ka vathë diamanti që uh, kapin një vlerë mm -hmm. prej 800 mhm. dollar, çanta të ndryshme dore të firmave më të njohura Gucci e me radhë, mm -hmm. që uh, vetëm njëra prej tyre kushton minimalisht 150 dollar dhe shumë shumë shumë gjëra dhe aksesorë të ndryshëm duke filluar veshjet, ka mbi 30 lloje të ndryshme karrocash. A karrocash? Po kuptohet që ka me një vlerë. Karroc me rr apo me r? Karroc. Me r. Me r, po pra. Po. Karro karroc, po. Dhe prandaj është cilësuar si vajza më fatlume në gjithë botën. Mirë, shumë mirë. Tani kjo i bëri, më fal, ka vetëm një gjë që duhet të them. shpenzimet, se kjo goca nuk do rri gjithmonë në një vjeç e gjysëm. Po, e vërtetë. Kjo do të kërkojë, po pra, tani këto po pati kjo 5000 fustane, e para punës derisa të arritej 5000 nuk i bën më, se normal se ndryshon. Ne kemi pasur gjithë kalamaj, me kalamaj shpenzimet janë shumë. Me sa duket nuk është problem ky, sepse do vazhdojë të bëjë blerje të vazhdueshme. Sa do të thoshë do bëjë e ëma një bebe tjetër, do vazhdojë të pasojë ato rrobat. Por uh, ajo blen të paktën nëna e vet për vajzën e vogël, blen çdo ditë nga një fustan dhe blerje të tjera që mund të arrijnë te vlera deri... 1800 dollarë. Çfarë po na tregon ti është vajza apo nëna se? Jo, ajo që po shikon ti është vajza. Që është bashkë me nënën e saj. Vajza është kjo pra, bebia. Bebia, bebia është vetëm 5 muajshe. Pak zhgënjyese që media angleze e quan me fat që kjo ka kaq shumë uh, po themi fustane, lodra e gjëra të tjera. Ka për shembull këshillues të mm. rritjes së fëmijëve që thonë që fëmija nuk duhet mbytur me qindra lodra. Domethënë me një luks kaq të ekzagjeruar. Nuk mëson që të vlerësojë gjërat që kanë. Qoftë se ti i jep fëmijës për shembull edhe jam shumë fajtor, jemi të gjithë. Po nëse fëmija ka rreth nga 40 deri në 100 lodra të ndryshme, Fëmija nuk krijon marrëdhënie me asnjërin prej tyre. Mm -hmm. Por merr këtë e mban pak e hedh. Thonë ca ekspertë të rritjes së fëmijëve që mirë është që fëmija të ketë maksimumi 7-8 lodra. Mm -hmm. Domethënë të mbahet në një nivel të tillë. Të kënaqet me to dhe pastaj të kënaqet me to dhe me kalimin e kohës të ndërrojë lodrat, jo për ta për të kursyer me fëmijën tënd, por sepse në këtë mënyrë mund të krijojë një marrëdhënie me me sendet e veta dhe të krijojë një një po, një një lloj uh, sistemi vlerësimi, sepse pastaj fillon dhe nuk i hyn më në sy asgjë dhe nuk loz me asnjërin prej këtyre, edhe pse i duket sikur luan me të gjitha. Dhe dhe plus që shtëpia bëhet një ferr i vërtetë. Ti ulesh dhe ngrihesh menjëherë sepse e di që je ulur mbi një traktor. Mm. Për shembull, vjen fjala. Po. Mhm. Në rastin e tij. Plus që bebia nuk është edhe koshiente për gjithë ato lodra fustane, po. ora, ora të shtrenjta çanta. Ora të shtrenjta. Bebi s'di se sa është ora. Pastaj s'di se çfarë është ora. Madje ajo nuk e ka fare konceptin. Okej. Okay. Mirë, nga kuici ynë me seri kemi bërë deri tani vetëm një pyetje ka qenë në lidhje me librin norvegjez Sophie's World ose Bota e Sofisë. Uh, Fillojnë me B, mirëdashur me O dhe me T, të gjitha përgjigjet e sakta. Kjo që do të vijë tani 069 20 70 222 ky biolog studion bimët fillon me B O T B O T mhm. të gjitha përgjigjet e sakta nisin me B O T Moby do të vi tani me Porcelain kjo është kënga e radhës nga, edhe nga një film i famshëm që quhej The Beach mhm. ose plazhi është Leo DiCaprio atje Edhe një sërë aktorësh të tjerë, por uh, i mrekullueshëm ai film, nga filmat e mi të preferuar, nuk e di pse më pëlqen aq shumë, e kjo muzikë, kjo këngë, kjo melodi që e shoqëron, woman, është shumë e bukur gjithashtu. Mirëmëngjesi të gjithëve nga klubi i mëngjesit. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Disa truke për të pastruar dhe rregulluar defektet nga veshjet dhe këpucët tuaja. Nëse keni një pulover kashmir ose leshi e cila elektrizohet gjithmonë, futeni në një qese dhe më pas në frigorifer. Eliminoni njollat e pakëndshme të sqetullave nga antidjersa me lëng limoni ose sodë buke. Përzieni lëngun e limonit me ujë dhe për njolla më të vështira përzieni sodë me ujë dhe lëreni mbi njollë disa minuta. Pastaj vendoseni në lavatriçe. Hiqni njollat e make-up-it me shkumë rroje. Nëse aksidentalisht jaka e këmishës tuaj bëhet me make-up, një porcion shkume rroje para se ta fusni në lavatriçe do ta eliminojë komplet atë. Për njollat e buzëkuqit, përdorni pak llak flokësh dhe lëreni të veprojë për disa minuta. Forconi syzet tuaja me manikyr të tejdukshëm. Nëse vida e bishtit të syzeve tuaja është liruar dhe ju nuk keni një kaçavidë për momentin, hidhni përkohësisht disa pika manikyri të tejdukshëm. Pastroni njollat e forcuara në këpucët e kamoshit me një limë thonjsh. Pastroni njollat e ujit në çizmet e lëkurës me një furçë të butë dhe uthull të bardhë dhe fshijini butësisht për të hequr njollat. Trajtoni këpucët e dëmtuara të lëkurës me krem hidratues. Merrni një peshqir të butë dhe pak krem për fytyrën, i cili do t'ia rikthejë atyre shkëlqimin. Hidhni pak sodë buke tek atletet tuaja pas stërvitjes. Ajo do të thithë djersën dhe do të eliminojë erën e keqe. Hiqni njollat e verës së kuqe duke i hedhur verë të bardhë dhe lëreni ta përthisë copa. Më pas lajeni. Ndaloni grisjen e getave tuaja me një pikë manikyri transparent. 8:33 minuta. Jeni me klubin e mëngjesit. Blendi Jeri Altini Olta dhe Lori çdo mëngjes nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Është uh, nisur një hetim nga prokuroria në lidhje me uh, vonesat në mbërritjen e urgjencës që janë uh, si thua, aluduar uh, apo disa akuza që janë bërë nga familjarë e miq uh, të Dr. Florit gjatë uh, asaj që ishte tragjedia e të hënës në mëngjes që ka tronditur një vend të tërë me kaq shumë dashuri sa ai ka dhënë përmes muzikës së vet, përmes uh, humorit, buzëqeshjeve. Uh, S'kishte si mos të kishe simpati, në mos ta doje Dr. Florin, kështu që Njerëzit kanë dashur të dinë se si është, si është dhe kjo punë. Uh, Ministri i Shëndetësisë ka dalë dhe ka thënë që çdo gjë ka qenë sipas rregullave, ka mbërritur për 3 minuta. Është bërë një aludim sikur duhet të shkonte policia, por uh, zonja uh, nuk ka dashur që të shkojë policia dhe ka thënë uh, që ka qenë me alkool etj etj etj pastaj kur është bërë telefonata megjithëse un un vras mendjen them uh, Edhe sikur ajo të mos donte që të shkonte policia, është këtu që mbaron, domethënë, ajo mirë, si dush, okay, mirupafshim, se ai urdhri i Hipokratit sikur ka, sikur ka çik më shumë peshë se kaq, domethënë. E mirë, si duash ti, thon ata, po ne o vim me policë ose s'vim fare. Ë, uh, se kështu është rregulli. Më duket, ndërkohë që janë tre ambulanca, më duket edhe pesë mjekë për një qytet që Është gati 1 milion, milion banorë. Në qoftë se kjo situatë është normale, atëherë le të vazhdojmë kështu. Është është krejt okay. Por që më duket uh, anormale. Tre ambulanca, tre ambulanca, pesë mjekë, 1 milion banorë. Tre ambulanca, pesë mjekë, 1 milion banorë. Nëse gjërat janë okay, janë okay. Është për të. Okej, e lëmë si e lëmë si bisedë, janë uh, janë krejt okay. Ëh. Uh, se nuk e di se çfarë parashikohet, po unë kam pasur e kam pasur vetë urgjencën në Në jo më shumë se sa një muaj e gjysmë përpara. Lë për të dëshiruar, po. Po. Sa të duash. Vonesë po, e dyta ikën pa pa dhënë asnjë ndihmë. Domethënë erdhën edhe nuk dhanë asnjë ndihmë. Si Por vjen ashtu edhe ikin. Nuk nuk dua ta bëj publike këtë. Po gjithsesi, dua të them që skandaloz ishte shërbimi në atë rast. Ë dhe shumë qytetarë mendojnë se është skandaloz. Tani ministria e mbron, thotë është është krejt okay, siç thon uh, repistat në Kosovë. Mirë, ëm um, miq të dashur, ne vazhdojmë me klubin e mëngjesit. Kemi një pyetje tani nga prit prit e dia, por më parë Olta do të shpërndajë ca dhurata. Olta është si thua është plaku i vitit të ri këtu në klubin e mëngjesit ose plaka nona, nona. e nona, shumë mirë, pëlqen. Nona, po. nona, nona e vitit të ri. Atëherë kemi Florin që ka thënë botanist. Fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, bravo. Flori. Dhe Ada ka thënë presidenca. Presidenca. Mhm, mm gjithashtu fiton dy bileta për. Presidenca është ankuar për mungesë fondesh për pritje e festa mm -hmm. e tjera organizime zyrtare që i takojnë presidencës t'i kryejë dhe është korrigjuar ky buxhet duke i shtuar 8 milionë lekë të reja fondit që ose 8 milion që presidenca do të ketë për vitin 2015 në mënyrë që të organizojë gjithë festat ngjarjet e ndryshme që presidenca ka nevojë që të organizojë. Okej, okay, eh, mbas pak miq të dashur, flasim pak për shëndetin, do t'ju tregojmë për një përbërës kimik i cili ndodhet në shumicën e sapunëve të eh, të lëngshëm dhe që janë të dëmshëm. Që po mendohet tani që përveçse është antibakterial mund të jetë edhe antimëlçi. Antimëlçi shumë, po dëmton, thon thon është akoma në fazë studimi kjo, mm -hmm. por ka dyshime të forta dhe të bazuara që që njëri nga antibakterialët, njëri ndër kimikatet antibakteriale që ndodhen në sapunët e lëngshëm mund të jetë fort i dëmshëm edhe për mëlçinë e njeriu, kështu që flasim pak më vonë për këtë, do ta kemi këtë informacion vetëm vetëm pak minuta më vonë. Tani, ëm um, Ha mor shok, ha. Hajde, e heshti se dha dha zërin e papërgjumur. Hajde tani, hajde se s'do t'i bëj unë ato jepi. Po pra ç'të jap tani? Të jap zërin e përgjumur mor shok. Sepse nuk ka debat, unë kam parë panajire në gjithë botën, nuk ka panajir, nuk ka panajir pa debat, pa promovime, dhe pa pjesëmarrje të këtyre njerëzve që po themi shumë blejnë, absolutisht dhe ne jemi shumë të kënaqur. Okej, okay, ky është zëri. 0-6-9-20-70-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja Tani kush e dëgjoi e dëgjoi Punë e madhe po, po, Por ky është zëri mm. Ça të jap Po pra se jepi jepi Ata që e kanë për nesër kanë thënë Grida Duma gjithsesi. Jo, jo, jo, jo nuk është Grida Duma Okej, mirë, bëjmë një... Thamë ka të bëjmë librat pra Le të bëjmë një tjetër nga pyetjet tona prit prit se e di. Tim, tim, tim. Atëherë. Çuna dhe goca. Ju tham pak më parë se ndeshja e djeshme midis uh, Italisë dhe Shqipërisë shkoi shkëlqyeshëm, ishte një festë e vërtetë futbolli. Gazzetta dello Sport e quante uh, Fliste për uh, qytet qytetarinë e tifozëve shqiptarë, atje shumë mm -hmm. të kënaqur me gjërat që kishin ndodhur, sido që 3-4 veta hynë në fushë gjatë ndeshjes për të marrë autografe, duke ndërprerë lojën 2-3 uh, herë, por por ajo që është e rëndësishme është që Okaka na bëri një gol. Ironike, por Okaka na e bëri golin. Ehm, um, pyetja është tani se në cilën minutë e bëri golin. E bëri golin Edhe në ekranin e Club TV-s kam bërë një pyetje tek faqja jonë në klubin e mëngjesit tek Facebooku. Mm -hmm. A mhm. keni një objektiv të caktuar që dëshironi të arrini në jetën profesionale apo ambicia s'ka fund? Për shembull, Jeri, ke një objektiv e di që do të arrish deri këtu? E zëmë dikush do që të bëhet drejtor uh, dege në bankë Dikush tjetër mund të dojë që të bëhet krye drejtori i bibliotekës kombëtare, për shembull marr gjëra drejtuese se ambicie pra, të ketë deri diku. Mm -hmm. Dikush tjetër ka ndërmend që të hapi biznesin e vet dhe të ketë ku di unë apo të ketë një hotel të vogël a diçka të tillë dhe kjo është çfarë do, kjo është ëndrra e tij. Mm -hmm. Secili prej nesh mund edhe duhet thonë të gjithë ata që merren me studimet dhe këshillimet e karrierës ta kenë një objektiv, një ëndërr sepse kjo ndihmon në fakt që të kesh kur e di se ku është si puna e saj. Nëse ti nuk e di se ku do shkosh, e zëmë, nëse ti nuk e, e di që do shkosh në Durrës, Si do ta gjesh rrugën më të shkurtër për të shkuar në Durrës? Mm -hmm. Pra duhet të kesh një objektiv të caktuar që ti të luftosh dhe të arrish atë që ti po. ke ëndërruar dhe që do. Pra pyetja është, a keni një objektiv të caktuar që dëshironi të arrini në jetë apo ambicia s'ka fund? Mirë do ishte që ambicia të ketë fund, se po ishte e pafund. Tani kjo është ky është objekti i diskutimit ti, jepe tani mendimin tënd. Po, normal që dhe unë kam uh, një pikë synim. Por duhet të cilësoj edhe diçka tjetër që hera herës njeriu zbulon shumë gjëra që nuk i dinte për veten e vet. Mm -hmm. Por e rëndësishme është që të ketë uh, objektiva, se në të kundërt nuk uh, do jetë në vend numëro. Nëse ti nuk e unë kam objektivat e mia, jo të gjitha mund t'ia t'ia dal mbanë, por kjo nuk do të thotë që unë duhet të dorëzohem për këtë. Për shembull, mund të japësh një shembull? Po, shembull konkret. Piktore. Po, piktore. Në thonjë. Do të bëhesh piktore? Jo, jo se dua të bëhem, por ë uh... Fakti ke qejf regjisore, se. Edhe këtë shpresoj ta realizoj. Mm -hmm. Piktura ka nisur më tepër si hobi, nuk është se unë synoj të bëhem një piktore, se nuk jam një piktore. Thjesht uh, më jepet të kombinoj okay, ngjyrat dhe kjo është një gjë shumë profesionale, më tepër për hobi mund të jetë një nesër një ambicie ime e re, kjo. Por që janë të shumta. Nuk okay. është vetëm kjo. Domethënë ambicia s'ka fund për ty. Jo fund, prandaj unë e cilësova. Njeriu arrin të njohë gjëra që ndoshta nuk i ka ushtruar më përpara ja, jo, dhe pyetja ime është vita... lidhje me këtë që që e zëmë, e zëmë. Ë uh, dikush për shembull do që të të angazhohet mm, politikisht mm, mm, dhe mm. dikush do që të bëhet deputet. Dhe në momentin që bëhet deputet, ai thotë deri këtu arrita, u bëra deputet i legjislacionit kanë që është Republikës së Shqipërisë. Edhe jam jam i, i arritur Mir, apo duhet... dikush do që të bëhet për shembull drejtor apo diçka tjetër. Dikush tjetër do që të bëhet mbret. E kupton Zogu deshi që të bëhej mbret. Dhe ia doli mbanë. Po. E filloi kështu pak nga pak nga pak nga pak nga pak do të bëhet perandora. Nuk dua të ngatërrojmë edhe diçka. Ky është një hobi që kam unë dhe ndoshta nuk do do ngelet thjesht hobi im për gjithë mm, jetën, mm. por padyshim që regjia për shembull është diçka e re që unë kam marrë përsipër okay. për ta kryer. Yeri do të bëhet regjizore. Po. Por që të bëhesh regjizore do të thotë që të bësh një film apo dy apo tre. Regjizore, ë? Jo, thjesht ti je regjizor, se kështu po, me me ndonjë gjë shumë regjizore. Jo, regjizore me diplomë. Ti do të producente, për shembull, e një emisioni ose e diçka e tjetër. Siç e thonë befestim. Faleminderit Altini. Po, okay. Mirë, faleminderit. A keni një objektiv të caktuar apo dëshironi që da, dëshironi të arrini në jetën profesionale apo ambicia s'ka fund për ju, cili tip personi jeni? Jeni nga ata që do të kënaqeshin për shembull me pjesëmarrjen në politikë, deri në një farë niveli të bëheshin një burokrat në sistemin shtetëror, një drejtor diku ndoshta, apo mbas asaj oreksi vjen duke ngrënë zëvendësministër, ministër, kryeministër, pse jo, kryetar kuvendi, pse jo, po, president, pse jo, mbret. Ka fund edhe ambicia, them unë nuk. Për disa njerëz, pra, kjo është për ty. Mm. Po, pse jo? Për mua ka, për shkak unë s'dua që të bëhem kryeministër. As unë. As më shkon mendja. Po. E them që që mund të jetë një defekt tek unë, se. Edhe unë s'e kam atë, por që po, tani të paktën tani për tani as më shkon mendja fare. As për e di çfarë s'më shkon as për ministër. Ku përfundon ambicia. Çfarë ku përfundon ambicia? Të bëhesh e pasur. Të bëhesh e pasur. Po. e pasur dhe të pushtosh Tiranën. Na kuptoj mirë. Mirë tani jo të gjithë do të kenë ambicie të njëjtë, sa i kanë politike, sa për shembull dikush ka ambicie që të shkruajë një roman të mrekullueshëm, mm. të shkruajë romanin e madh shqiptar, që megjithëse po mundohen, s'po e shkruan dot askush. Romanin e madh shqiptar e kanë patallje. Hiq Kadarenë, po romanin e vetëm janë të shekullit të kaluar. Po. Pra. Ë, megjithëse te panairi kishte, më duket se kishte nxjerrë një libër të ri apo. Ëh. Po. po. Ëh. Mëngjeset në Kafe Rostand. Mm -hmm. Po disa ese mbi Parisin. Ëh. Mm -hmm. Jo një roman. Ëh, uh, kështu që, kështu që romani i madh shqiptar nuk është shkruar akoma. Mendimi im, mendimi im. Dikush mund ta ketë mund ta ketë ëndërr. Ose është duke punuar. Po ti Altini. Unë? Ç'do të bësh kur Unë kam thënë Olta, do drejtoj, domethënë dua të bëhem Këtu ke një kështu. Po të kam radion tim është ideja edhe ta bëj ashtu si dua. Po okay. marrë do drejtoj. Edhe shkurt. Shumë mirë. Altini ka ndërmend që të ketë radion e vet, si ëndërr dhe si shpresë. Ë le ta ndihmojmë në këtë, miq të dashur, numri i telefonit është 20 70 222 069 20 70 222 mund të sillni këshillat tuaja për Altinin, si mund të bëhet Altini me radion e tij. Qoftë edhe ndonjë të vogël. Po, pse jo? Suela ka shkruajtur pse? A ka jetë profesionale në Shqipëri thotë? Pyetja është nëse na lënë të shkojmë aty ku dëshirojmë. Ambicia duket në Shqipëri luks i tepërt. Pak e dekurajuar Suela sot në mëngjes, megjithatë ka shpresë, ka shpresë. Okej. Bëjmë një tjetër pyetje nga bot, miq të dashur, botanist ishte përgjigja e fundit në pyetjet që kanë përgjigje që nisin me BOT. u themelua nga Britania në vitin 1885 si një protektorat, mm -hmm. si një komb protektorat. 1885 përgjigja e saktë fillon me B O T. B O T. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Ndërkohë okay. duhet të kujtoj të gjithë studentëve që janë të interesuar, studentët për masterin Vazhdojnë regjistrimet deri në datën 24 nëntor, kështu që nxitoni nëse e keni ndar mendjen. Deri në datën 24 nëntor miq të dashur tek Marin Barleti pranohen regjistrimet për studimet master, sot është 19, do të thotë edhe 5 ditë. Mm -hmm. Është dega e masterit apo kampusi, kampusi i masterit, ndodhet pranë qendrës Kristal ku kalon Unaza e re tani në atë që quhet stacioni i fundit i Tiranës së Re apo Selitë, ë uh, vend shumë i mirë atje. All right. Taylor Swift, ora është tani 8:56 minuta miq të dashur. Ne jemi këtu në klubin e mëngjesit çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10. Në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin Club TV-së. Ky ë uh, kimikati i cili ndodhet në shumë prej sapunëve dhe mm. mendova që është me, me sa duket këtu është bëhet fjalë për sapunët e po, lëngshëm. Sapunët e lëngshëm, po është ky ieri po. ka emrin Triclosan. Triklosan, shkruhet me cë. Virusi që. Jo. Ja. Kimikati. Kimikati. Triklosan, triklosan quhet, është një kimikat i cili vret uh, bakteret mm -hmm. dhe përdoret gjerësisht, është përdorur gjerësisht në sapunët, por jo vetëm në sapunët, nga sa duket mund të gjendet gjithashtu edhe tek ë uh, krijon kushtet mhm. për mm -hmm. për një gjendje tek e cila, domethënë krijon kushtet për krijimin e, e tumoreve në mëlçi. Mm -hmm. Dhe nëse ka tumore në mëlçi, duket sikur uh, nxit rritjen e tyre. Ë, uh, kështu që triklosani po thonë uh, ata në Amerikë tani duhet patjetër duhet uh, larguar nga të gjitha uh, produktet. Produktet. Dhe disa nga prodhuesit kanë filluar vullnetarisht që ta sfazojnë është fjala sepse nuk mund ta heqin përnjëherë, por ta sfazojnë përdorimin e triklosanit për ta zëvendësuar pastaj me një tjetër uh, lloj uh, kimikati që mm -hmm, mund të shërbejë për uh, për uh, Po këtu në Shqipëri dihet që do dojë kohë, derisa të sfazohet. Ndoshta do duhej, uh, ndoshta do duhej që uh, Ndoshta do duhej uh, Që të lexosh pak ato përmbajtje Përmbajtje Përmbajtje të tregohemi më të vëmendshëm O triklosan quhet kjo Triklosan Mirë, kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit uh, Dean Ray do të këndojë tani Kjo është Coming Back Miq të dashur i përshëndesim Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Është uh, ora 9:22 minuta këtu në Club FM në 104 dhe aty ku jeni ju, kudo që të jeni, rrugë të mbarë nëse jeni duke shkuar diku, e punë të mbarë nëse jeni mbritur në punët tuaja. Uh, do të tregoj diçka që ka të bëjë me trajtimin e ndryshëm që marrin uh, gratë dhe burrat në Në punë, në punë. Pun. Madje, madje do të flasim për uh, punën tonë këtu në televizion. Ëh, mm -hmm. uh, zotria që e ka, si të thuash, nisur këtë gjë, ëh, uh, është një prezantues televiziv mëngjesi në Australi. Emri i tij është Karl Stefanovic. Mhm. Mm ëh, uh, le të sigurohem që e kam uh, që e kam të saktë emrin. Edhe një herë tjetër, Mhm. Po, e ka emrin Karl Stefanovic. Tani çfarë ka bër uh, zoti Karl? Ky ka veshur të njëjtin kostum gjithë vitin, që është oh. një ah. kostum uh, blueberry uh, ose blackberry, mm. çfarë quhet më? Burberry, Burberry, më fal, mm. Blueberry, Blackberry. uh, është një kostum Burberry, ë, uh, që ka ndryshuar vetëm kollaret. Ka ndryshuar kollaret, por uh, ka, edhe nuk është nuk është një Burberry origjinal, është një Burberry i imituar, ka thënë ai dhe vetëm pasi e ka veshur një vit rresht ditë për ditë çdo mëngjes në televizion, ky um, ka bërë uh, këtë deklarim që shikoni se çfarë ndodh thotë, për një vit rresht, mm -hmm. unë vesha të njëjtin kostum, një kostum falso Burberry dhe askush nuk vuri re asgjë. Absolutisht, ndërkohë që kolegët e mia femra thotë ai, mjafton që të veshin gjënë e gabuar. një ditë për shembull që të ofendojnë dy apo tre fansa dhe i gjithë interneti shpërthen shiko se ç'kishte veshur ajo e shiko se si ishte veshur kjo tjetra. Kjo tregon uh, një gjë thot Karli dhe mendoj ka të drejtë që nga sa duket thot ne burrat trajtohemi ndryshe. Mua më trajtojnë thot nëse më kritikojnë, më kritikojnë kur bëj uh, intervista të këqija, më kritikojnë kur kam një sens humori të mjerueshëm, siç e mhm. kam zakonisht thot ai me autoironi, mm -hmm. por nga ana tjetër thot zonjat, koleget i trajtojnë në mënyrë të frikshme, shpërthen interneti edhe në bazë të çfarë ka veshur kjo sot. Mm. E çfarë ka veshur ajo sot. Një vit rresht thot ai, un vesha të njëjtin kostum Burberry i thënçin sepse nuk është as origjinal dhe e ka bërë këtë me kasten. Po. Shiko sa rehat jeni ju çunat. Mhm. Me sa duket, ne nuk, domethënë, me sa duket askush nuk do t'ia di se çfarë veshim ne. Askush nuk do t'ia di, kështu që ose nuk e kupton uh, ndryshimin. Ose nuk e kupton ndryshimin. Është vërtet. Një vit rresht, i njëjti kostum, absolutisht për ditë, edhe jo sepse më pëlqen uh, aroma, ka thënë ai. Jo sepse më pëlqen aroma. Po, e ka çuar në pastrim kimik. Ë, uh, në fundjavë çdo javë e ka normal. E ka mbajtur pastër, por e ka e ka sjell me vete në punë çdo herë. Po, nëse do kishin veshur ne Një kostum çdo ditë do kishte edhe pitet të kenë një veshje tjetër. Sikur të ishte për një soi për shembull çdo ditë. Dy ditë ose tre ditë të paktën mm. do bëj nami. Shumë interesante. Mirë, a jeni gati për Sharadio goca? Ne jemi gati. Okej. Okay. Është koha tani miq të dashur për Sharadio në klubin e mëngjesit. Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Loja është e thjeshtë gocat kanë rënë në ujdi njëra me tjetrën për një fjalë. Dhe unë dhe Altini duhet t'ua zbulojmë se cila është kjo fjalë, kërkojmë ndihmën tuaj. Ju mund na ndihmoni duke shkruar fjalën nëse e gjeni në 069 20 70 222 përmes një SMS-je i pari që do të vi me fjalën e saktë ka për të fituar një dhuratë 069 20 70 222. Goca, fjala është hmm. shampo. Jo. Ja. Jo. Oh. Është send i ri. Jo. Ja. Dangerous David Guetta Sam Martin. Mirë se keni ardhur në program miq të dashur tani është mm. koha për kthimin e Sharadios. Mm -hmm. Gocat e kishin turshi të tyre. Po. Mhm. Po që rron gjat, por uh, në këtë rast nuk rroi dita shumë. Ëh. Uh, Mendimet e mia. Po. Atëherë. Kush fiton dy bileta? Kush fiton Olta? Afrimi. Oh, Afrimi. Bravo Afrimi. Mirë, uh, Olta ka një problem të vogël me atë atë problemin që kishte dje. Mm. Me atë aty. The microphone, the microphone. Okej. Okay. Mirë, gati, atëherë ju mund të bëni pyetjet tuaja. Jepini. Është send fjala që keni menduar? Jo. Ja. Hahet apo jo? Jo, nuk jo. hahet dhe nuk dëgjohesh. Është një fenomen? Ëh, uh, mund të themi fenomen, po fenomen është pak fjalë e madhe. Je në rrugë të drejtë, nëse themi fenomen, po është fjalë e madhe. Këtë po mendoj unë. Jo, jo, jo fenomen natyror. Uh, është një ngjarje. Është më tepër një veprim njeriu, se po ndihmoj që mos e zgjasim shumë. E bën Altini këtë? E bën, sigurisht e bën. E kemi bërë të gjithë po, Olta. E bëjnë. Është një veprim pra që e bëjnë njerëzit. E bëjnë njerëzit, është një veprim që njeriu e bën. Është i mirë apo i keq? Po do thosha që është pozitiv, është i mirë, po, po, është i mirë. Po mund të përdoret edhe ndoshta çdo ditë, uh, jo domosdoshmërisht ama, mund të ketë ditë që nuk e bën. Nuk të bie rasti ta bësh. Hmm, do që ta bësh po s'e bën dot. Ah, do që ta bësh po s'e bën dot. Jo, jo, do të thotë të bie rasti dhe nuk është, nuk është se o po s'e bëra unë këtë plasa. Tani kjo është individuale? Mund të bëhet në grup edhe në grup, bëhet edhe në grup, ose individuale. Më shpesh bëhet në grup, kam përshtypjen po. unë. Më rrallë bëhet individuale. Më shpesh në grup. Më shpesh bëhet në grup, po. Një veprim që e bën njeriu më shpesh në grup sesa individualisht. Është një lloj organizimi? Jo, nuk do të thosha jo. organizim, është thjesht uh, një veprim, ë, uh, po themi aprovimi në një far forme. Mhm. Mm po ju ndihmoj. Aprovimi. Vendimën e një gjë tjetër. Bëhet me duar. Fillon me D. Fillon me D. Po. Oh. Oh. Po nga e gjeteni? Po më dhe ti dhima. Bravo Jeri. Faleminderit, okay. faleminderit. Mirë, kthehemi pas pak klubin e mëngjesit miq të dashur. Jeri, ej, dëgjoj, a mund të bëjmë ndonjë pyetje tjetër? Ngeli, a ngeli dikush pa marrë përgjigje të saktë? Botticelli kemi pa. Botticelli, po, bravo i mm. qoftë. Është Enea fiton dy bileta për në Cineplex. Boticeli mirë, do të bëjmë një nga pyetjet. Prit, prit se jo, do të bëjmë një nga pyetjet e lajmeve. Prit, prit se e di, miq të dashur, prit, prit se e di është çfarë uh, kemi tani në klubin e mëngjesit. Ë uh, në fillim fare doja të të pyesja nëse kanë gjetur se në cilin minutë Okaka na bëri gol. Në minutën e 82. Në minutën E tetëdhjetë e dytë. Bravo, në minutën e tetëdhjetë e dytë. Ka thënë Rubensi nga Tirana, dy bileta për në teatër, shiko kush erdhi për të dielën ora 19. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit. Mirë, ëm um, ky shkrimtar, ky autor, shkrimtar uh, shqiptar, mm. miq të dashur, ka marrë një çmim për uh, librat e tij mm. në Bruksel. të cilin çmim ja ka dedikuar amerikanëve të vrarë nga ISIS. Mm -hmm. Për kë bëhet fjalë, ka marrë një çmim, është vlerësuar me një çmim ky shkrimtar, autor shqiptar në Bruksel e ka marrë çmimin dhe ja ka dedikuar ë uh, të vrarëve, uh, nga sa lexova në media ndoshta njërit në veçanti, por, por ata kanë qenë më shumë se një që janë janë therur nga ISIS, uh, po ndoshta e ka pasur me viktimën e fundit, me të djalin me Peterin që mm. që u vra i fundit. Kush është ky autor shqiptar pra që është vlerësuar me çmim në Bruksel dhe e ka kushtuar amerikanit Peter. Kthehemi mbas pak. 069 20 70 222. Yes. mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim ora është tani 9:38 minuta vajti. Uh, unë po bëj gati një sa e njohim kolegun që do ta luajmë pas pak, por dua të ta jap fjalën ty Jeri tani për të na transmetuar lajmin e radhës që ti ke. Dhe bëhet fjalë për një grua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila ka hapur një biznes shumë interesant, biznes, si biznes, po. Mm -hmm. E ka emrin Lisa Kelly. Er, Lisa who? Lisa Kelly. Kelly. Mm -hmm. Okay. Ë uh, biznesi right, i saj quhet Indie Cuddles mm -hmm. dhe mhm. çfarë i ofron ajo klientëve të saj është që uh, më shumë përkëdhelje dhe më shumë dashuri, por jo në sensin mm, e keq të fjalës. Uh, dashuri uh, duke uh, u përqafuar ose duke u prekur me njëri tjetrin. Faktikisht, dhe, kjo e ka nisur të gjithë këtë iniciativë duke menduar që njerëzit gjithmonë më shumë ndihen të vetmuar dhe ndoshta ata që nuk kanë një partner apo partnere apo jetojnë vetëm dhe herë pas here uh, futen në depresion për shkak të vetmisë së tyre, kjo u ofron një shërbim që uh, shkon në shtëpitë e tyre për 30 minuta i përqafon ata dhe i përkëdhel si të bënte me një fëmijë të vogël. Për 30 minuta ajo është, domethënë i gjithë shërbimi që bën kushton vetëm 35 dollar, ndërkohë për 60 minuta kuptohet rritet, bëhet 60 dollar edhe kështu me radhë. Por kur uh, është bërë publike e gjithë uh, kjo iniciativa që mm. zonja ka nisur ka pasur polemika të ndryshme sepse ata e kanë cilësuar si një veprim jo të mirë, duke thënë që është një hap pranë prostitucionit. Megjithatë, pas kritikave të shumta që ka pasur në faqen e saj zyrtare në internet, Lisa ka dalë dhe ka bërë publike që nuk ndodh asnjë gjë erotike me njerëzit që unë shkoj. rrobat të dy palët i kanë të veshura, nuk është se ka zhveshje në këtë mes mm -hmm. dhe unë ofroj shërbimin thjesht ata të ndihen që nuk janë vetëm në këtë botë, është njësoj si të përkëdhelësh një fëmijë të vogël dhe vetëm kaq. Okej, okay. faleminderit. Shumë e bukur kjo. Gjithë pa mirëse. Interesant. Zonja. unë kam gati. Sa e njohim kolegun? I kam uh, tre pyetje, sa e njohim kolegun ose kolegen, oh, mund të shkojë juve ose. Ju jep po bëj uh, po bëj letrën me pikë. Tani, uh, shpjegoje pak lojën për dëgjuesit. Mm, mm, atëherë, në këtë lojë marrin pjesë unë, Olta dhe Altini, njëri prej nesh do të largohet nga studioja, ndërkohë që do hajë si na bën. Ndërkohë që Blendi bën tre pyetje, Dhe ne duhet të gjejmë të paktën atë që kolegu jonë do të thotë. 069 20 70 222 është numri për të marrë pjesë edhe ju në këtë lojë. Jemi gati, e ke bërë pikën. Njërit pra, do t'i bjeri pika, pika. e zezë. Dy të tjerat janë pa pikë. Bjer pika. Olta, o bobo. Herën e fundit më ra mua, kështu që larg nga unë po them këtë herë. Po ti kështu thua gjithmonë Olta. Do na ndash. Të tjerat nuk kanë pika. Mhm. Mm Unë do i trazoj dhe pastaj do t'i do t'i hedh në drejtimet tuaja. Dakord. Le të shikojmë uh, se si do qëllon. Do bjerim. Mm. Op. Faleminderit. Op. Olta. Faleminderit. Altini. E shikojmë se kush ka pikën kur t'i hapim, miq të dashur. S'ka gjë si. Atëherë, Jeri ke pikë. Olta jo. ke pikë. Oh, jo. Oh, me sa oh, duket. Po do ta hapësh atë se mund të mund të quhet pastaj që ta kemi bërë me hile. Ose gocat kanë pasur një Letër tjetër. Mhm. Letër rezervë. Ja kapim çdo detaj pra, një plan detaj dhe një plan detaj të pika. Okej, pika i ka rënë aty. Bravo. Okej, ehm, gati? Po, unë i tani. Tani Altini largohet dhe dëgjon diçka tjetër. Objekti i lojës miq të dashur është që Jeri dhe Olta të përgjigjen në të njëjtën mënyrë siç do të përgjigjet Altini, të mundohen që të parashikojnë përgjigjet e tij dhe nëse ia dalin do të jenë fituesit e lojës. Ndërkohë kujtoj se Cinnaboni mbas suksesit të jashtëzakonshëm tek rruga e Kavajës, do të hapë një tjetër pikë shitjesh të ëmbëlsirave amerikane tek Tirana e Re, diku në pellgun e Tiranës së Re, aty ku ka edhe shumë lëvizje, do të ketë shumë shpejt një tjetër Altini, Altini nuk është. Lëreni Altinin në qejfin e vet, po dëgjon albumin e ri nga Foo Fighters. Supersonic Highways. Super. Gati? Gati. Atëherë. Pyetja e parë për Altinin, por uh, po. të cilës pyetje do i përgjigjeni ju dhe gocat këtu në klubin e mëngjesit derisa ai të vijë sërish në lojë është. Altin do të preferoje të haje një sanduiç Çdo pesë orë apo mm -hmm. të haje vetëm një vakt të shkëlqyer çdo ditë. Pra çdo ditë i bie ose vetëm një në ditë. Vetëm pra, ose të hajë një sanduiç çdo pesë orë. Mm -hmm. Pra, se të merr uria Jeri. Kalon po, pesë orë të merr uria. Tak të vjen njëri që të jep një sanduiç. Edhe ha atë sanduiçin dhe të ikën uria. Apo të hash vetëm një herë në ditë një vakt të shkëlqyer. Po themi nga këto vaktet kështu me dikë që të të hedh verën, të shtin verën, po me ato pjatat e mëdhaja, ndrojnë gotat. Mm. Një vakt super çdo ditë në një restorant luksi apo sanduiç çdo 5 orë. Mhm. Mm se mund të jetë pak e vështirë të hash një herë në ditë. A në orën 12, në orën 7 të hahet, çfarë do bësh Jeri? I fsheh nëpër xhep. Ha, sanduiç, po jo, s'mund të fshehësh nëpër xhep. Okej. Okay. Një vakt në ditë pra, super apo sanduiç çdo 5 orë. Mm -hmm. Ke zgjedhur Olta? Po. Okej, okay, shumë mirë. Altin. Do të doje të kishe nuhatjen e një qeni, ëh, mm -hmm. nuhatjen e një qeni, aftësinë pra për të nuhatur si një qen, e cila mund të vijë doresh për shumë gjëra. Apo aftësinë për të gërricur si maca. e komplikuar. Mm. Aftësinë për të nuhatur si një qen apo aftësinë për të gërricur si një mace. Që gjithashtu mund të vijë Dorësh apo duhet thënë thonjsh. Në kohë caktuara. Mhm. Mm mm, okay. Po. Dhe pyetja e tretë dhe e fundit për Altinin. Altin. Do të preferoje që të dukeshe gjithmonë sikur je 8 muaj shtatzën? Oh, bo, bo. Apo të dukeshe çdo ditë me një sy të nxirë, sikur ke ngrënë një grusht. Pra, me mm. bark të madh. E, kjo mund të kishte qëlluar juve vajza. Po. Tani e di që do të jetë çike çuditshme për Altinin, po, por pra. le të zgjedhë ai vetë. Në dorë e ka. Mund të zgjedhë syrin e nxirë. Gjithmonë. Do duket pra, si fort i lagjes. Do duket jo me bark të madh, se burra bark ma kanë shumë. Të por... dukeshe 8 muaj shtatzën. Mm. Apo me sy të nxirë. Okej, okay, këto janë pyetjet. Mirë. Ne do të shkojmë tani në publicitet, kur të rikthehemi nga ndërprerja publicitare, do t'ia drejtojmë këto pyetje vetë kolegut Sulaj këtu në klubin e mëngjesit. Mbas pak. Klub FM dhe Klub TV. Mundësuar nga Vodafone. Ne do të kemi edhe përgjigjet e kësaj që është sa e njohim kolegun loja jonë sa e njohim kolegun gati gati okay okay atëherë altin pyetjet tani të drejtohen ty ë uh, shikojmë se si janë përgjigjur uh, Olta dhe Jeri kush nga vajzat kolege të njeh më mirë se tjetra ë um, Dua që të bëj një pyetje përpara se të largohemi se kjo do të jetë e fundit fare për sot. Mm -hmm. Dhe nuk ka nevojë as për jingle as për gjëra, por është nga pyetjet më të dashura të asaj që është vëmendja ndaj lajmeve. Pyetja është në cilin qytet europian ka qenë kryetari i opozitës. Për mos ta lënë jashtë edhe opozitën, meqë kemi folur për uh, kryeministrin që do të gdhihej sot, do të gdhihesh sot në Kuwait, ku ka qenë dje kryetari i opozitës, mm -hmm. zoti Basha. Okej? Okay? Dakord. Mirë. Uh, Altin, Po. Pyetja e parë për ty është, do të preferoje të haje një sanduiç çdo 5 orë? Mm -hmm. Dikush të vinte dhe të, të zgjaste një sanduiç të freskët sigurisht dhe çdo ditë. Cilësor, çdo ditë, çdo 5 orë. Po, s'ka asgjë të keqe. Momentin që ty mhm. të hahet se çdo 5 orë njeriut i hahet, ëh, të hash një po themi në orën 12, në orën 5 pasdite të hahet një sanduiç tjetër. Edhe një në orën 10. Aha, po, të haje, apo të haje, po dhe pastaj mbas orës 5 pasdite një në orën 10 në darkë. Ëm, ehm, um, Apo të haje vetëm një vakt në ditë, por një vakt luksi. Super. Me të gjitha Altin. Ose sanduiç të mirë çdo 5 orë për të mbushur barkun. Po po po, ju e dini. Ose një vakt luksi, një vakt luksoz po, një herë në ditë. Një po t'i kesh të gjitha. Po po po, një sanduiç Olta çdo 5 orë. Një sanduiç çdo 5 orë. Oh. Goca, nëse nëse keni shkruar një vakt super, kam shkruar. Oh. Gabim, po, gabim, shumë gabim. Nuk është luks, Kështu që. Një vakt super thotë Olta. Ti je keq, goca. Altini, po jo, Altini ha. Kam nuk është unë nuk rri unë nuk rri pa ngrënë njeri. Po si do të që ha një ditë. Po ha një vakt. Jo, jo, nuk është aq luksi natyrë. Mendova që duhet ishte një vakt. E para punës të hash në ditë nuk është e shëndetshme. Njeriu duhet hajë disa herë në ditë vakte të respektuara. Jo, të njëjtën gjë po tani. Edhe metabolizmi i njëjtin gjë ta sjell më të burra çfarë jemi. Amen. Ha burri. Ha, ha, ha. Ha sanduiç. Ha sanduiç. Do besoj. E mos dëgjo këtë. Sanduiç fshati atje futja. Okej, faleminderit. Pyetja e dytë për ty Altin. Po. Do zgjidhje. Këto janë aftësi të jashtëzakonshme. Mm -hmm, mm -hmm. Të kishe nuhatjen e një qeni, po. Apo aftësinë gricëse të një maceje. Jo. Ë nuhatjen tani, tani mendojeni çik. Po, për mua zgjidh ça duash, unë nuk jam pjesë e lojës, nuk... por por uh, qeni, domethënë ka nuhatje të mirë dhe kjo mund të të hyjë në punë për të zbuluar gjëra, për shembull, apo Ajo tjetra kur je në një mm. konflikt për shembull sigurisht me thonj dhe duar sa të sa të tuat, të kesh aftësinë të thashë po. të një mace. Po pra do ishte Cat Boy i bie në këtë rast. Cat Boy, por cat, do të preferoja Cat Man. Cat Man. Nuhatjen e qenit. Nuhatjen e qenit, okay, në rregull. Nuhatjen e qenit është përgjigja. Aftësinë e nuhatjes, kam thënë. Aftësinë e nuhatjes, bravo, një pikë për Jerin deri tani. Nuhatje qeni e barazon Olta menjëherë, bravo Olta. Barazim eh, loja deri tani është dashur shumë e fortë eh, përballja midis gocave. Po, po. Pyetja e fundit për Altinin është kjo. Altin do të preferoje po që të dukeshe sikur je gjithë kohës 8 muaj shtatzën. Mhm. 8 muaj shtatzën, jo me bark të madh. Jo me bark të rrumbullakët. Jo, jo, jo, 8 muaj është po. 8 muaj është Altini. Si thon, ka e ka çun. Po za? Apo, po, apo. Ti më ke parë mua. Në një bark të rrumbullakët dhe të bukur. Dhe të kërcyer, po, dhe të bukur. Të mrekullueshëm. Apo, apo. Kishe më shumë fillon zbret nga një çik. Syrin e nxirë çdo ditë. Si fort. Ë, një bark 8 muaj. Do dukeshe seriozisht. Ja, ja, ja, Altin, Altin, seriozisht. Kujdes Altin. Le të shojmë, le të shojmë, le të shojmë. Ishte Shaka. Ishte shaka. Syrin e nxirë. Syrin e nxirë. Sigurisht. Tash do bësh gjë edhe këtë. Pra, le të vazhdoj, le të vazhdoj. Altini do të duket më dashur si një qen i rrahur që ha pesë herë në ditë. Apo. Jo? Wow. Kështu. Kështu i bie. Faleminderit. Shumë i bëra syrin nxirë ishte barazim doli kjo lojë 2 me 2 midis vajzave. Ne këtu duhet ta mbyllim programin. Olta ka emrat e fituesve të fundit. Ndërkohë fitues për këtë lojë është Beni 995 i mbaron numri fiton kontrollin e plotë, po, nga spitali amerikan. Ndërkohë për uh, pyetjen se ku ishte Zoti Basha në Bruksel, në Bruksel e Silva dhe fiton dy bileta për në teatr për të dielën. Mm -hmm. Ndërkohë kishim dhe sharadën tuaj, Erlisi ka thënë duartrokitje. Duartrokitje. Bravo, bravo, bileta bravo, për në kinema. Bravo, bravo. Kaq për sot në klubin e mëngjesit, ridëgjohemi nesër, miq të dashur. Blendi, Eri, Altini, Olta dhe Lori, ju urojnë një ditë të mbarë. Mirupafshim, kalofshi bukur.